لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل Allah Želešanuhu, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين A koliko govori ljepše od onoga koji poziva ka Allahu, usto još čini dobra djela i kaže mi smo doista ili ja sam doista musliman. Meni je pripala čast da najavim predavanje, pa time i nastav ciklusa ovih predavanja koje održavamo, koje organizira Udruženje za promocanje pozitivne prijednosti oaza, a u suglasnosti sa Međusom islamske zajednice, zajednice i tuzove. Večeras, večeras svojim predavanjem počastiti grad, to bi ima nama da sigurno poznat, Nezir Efendija Ivović, u Delic, dobitnik ratnih vojnih znanja Zlatni Diljan, zatim ma sa Zlatnim Jelim Mačevima, direktor Ureda za hač i umru vyviasa v Vysavskej zajednici Bosne i Hercegovine. Te džami je Kralj Fakt o samog njezinog osnovanja, odnosno od samog Naslov očerašnjeg predavanja je roditelji i djeca u islamu. Tema je sigurno interesantna, pogotovo u vremenu u kojem živimo, kada vidimo da je se sve jeli nekako iz obrigljeno od djece u obrazovnom sistemu do ovoga nakon što je jeli jednom od prezlaka su ime dana da će roditelji وكانت الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا imetak i djeca U isto vrijeme nas je iskušao. I mi znamo da je ajde svoje, ali i pravilno što govori ono mi šta ukrašava. ćemo se, uvažno, braće i sestre, zadržati na ovoj drugoj i trećoj stvari. A to je da je čovjek čuvar u svojoj kući, u svojoj porodici i da će biti pitan za ono što mu je povjereno na čuvanju. Da će biti pitan svaki domaći, svaki musliman, muškarac, bit će pitan za sebe, za svoju suku, za svoju djecu i bit će pitan za svoje roditelje je li ih poštovao, uvažavao, je li ih pomagao, je li ih čuvao i pazio kao što su oni njega čuvali dok je bio mali. I svaka žena će biti pitana za sebe i bit će pitana za svoju djecu koju je rodila i koju treba da odgaja u skladu sa islamskim, islamskim propisima. Svako od nas treba da postavi sebe pitanje jesmo li mi u istinu čuvari u našim kućama. Jesmo li svjesni odgovornosti, odnosno jesmo li svjesni emaneta koji smo preuzeli na sebe, formirajući porodicu i želeći da postanemo roditelji, da dobijemo taj dunjalučki ukras, jesmo li svjesni da ćemo biti pitani za našu djecu. Zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu kaže: "Kullu mawludin yuladu ala fitra." Svako dijete, svako novorođenče se rodi u fitri, u nečem što je prirodno, što je normalno. Fa abawahu hawidan i aw yunassiran i aw yumajjisan pa ga onda roditelji učine jevreju, ili ga učine kršćaninom, ili ga učine obožavavacem vatre. I svako novorođanče se rodi u fitri, onome što je normalno, što je prirodno. A onda roditelji i sredina utiču na njih da oni iskrivje tu fitru koja je rođena, koja je Kojelano Žanu dao u tom nedužnom, nevinom, nevinom insanu. Naši roditelji, naši dobri predsjed i dobre generacije, dobri predvodnici muslimana i umeta su vodili računa o svakom segmentu svoga života. I zbog toga Alija radijel Lahmanu kaže da se dijete odgaja 20 godina prije rođenja. Odnosno, da odgoj naše djece počinje onda tamo gdje je započeo naš odgoj od strane naših roditelja. I zbog toga je vrlo važno, to govorim za umomladinu, da vodite dobro računa s kim ćete sklopiti brak, bračnu zajednicu kada ćete to uraditi i da to uradite čim prije mognijete, odnosno kada imate uslove za to i da to bude strogo u skladu sa islamskim propisima. Da nema nikakvog fizičkog kontakta prije sklapanja braka i da nakon toga se može nadati da će Lerožanu dati potomstvo, da će dati djecu koja će koja će biti dobri potomci, naši potomci s kojima ćemo se ponositi i na ovom i na budućem smjeru. I vrlo je važno da vodimo računa o tome s kim sklapamo brak. Zatim, da svaki kontakt koji ima suprug sa suprugom, odnosno supruga sa suprugom, da bude sa euzubilnom, da, znači da se utječu uzvišenom gospodaru od prokletog šeitana, da u tom činu on nema nikakvog udjela i nadat se, inša Allah, da će Lovršanu dati da će se to dijete začeti na islamski pravi način i da će to dijete, inša Allah, majka normalno moći da nosi i da rodi to dijete. Znači, naši predsi su i tekako dobro vodili, vodili računa o tom. Mi znamo da je sunnet nakon rođenja djeteta da se prouči ezan na desno uvo i kamet na lijevo. I u hadisima stoji da onaj ko to učini, da inša Allah to novorođenče neće oboljeti od epilepsije. Či znači, kome se prouči ezan na desno i kamet na, na, na lijevo uvo, da po hadisu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, to dijete neće oboljeti od epilepsije da se tom djetetu nadije lijepo ime. Jer Mondovic vam kaže nadijevajte sebi i svojoj djeci lijepa imena. A innekum tu da'avne jomel qiyameti bi esmaikum ve esmaja valikum. Zbog toga što ćete vi na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očinama očeva, pa zbog toga nadjevajte svojoj djeci lijepa imena. Mi smo pomislili da je e, nadjevanje ružnih, nakaradnih, pod navodnim znacima međunarodnih, odnosno neislamskih imena, da je to vrijeme prošlo, ali nažalost još uvijek imamo neke bošnjake koji nadjevaju svojoj, svojoj djeci, nadjevaju nakaradna, neislamska, nemuslimanska imena, nadjevaju ponekim igračima, pjevačima, estradnim umjetnim, imenima estradnih umjetnika i umjetnica, nadajući se da će možda oni biti biti slični, slični njima. Po hadisu je da se djetetu sjedni ili 14. dan, znači nepavni, nepavni dan, da se zakolje akika za muško dijete dva kurbana, za žensko dijete jedan kurban, naravno za one koji to mogu, koji imaju materijalnu mogućnost, to nije ni obaveza, već je to sunnet, jer hamla taj sunnet se sve više oživljava među bošnjacima i sve veći broj bošnjaka, bošnjaka to praktikuje i znamo da je sunnet da se glava djeteta obrije i ošiša i da se podijeli sadaka u vrijednosti, vrijednosti e, težine, težine e, kose u vrijednosti srednje. Či znači, to je sve sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji treba da slijedimo, odnosno koji treba da vratimo u naše živote u nadi i želji da naša djeca, znači dolaze na ovaj svijet u čistom jednom prirodnom, normalnom, muslimanskom, vjerničkom ambijentu i u nadi, inša Allah, da će naša djeca, naša djeca nakon toga e, biti podučavana islamskim vrijednostima i da će na taj način, inšallah, biti korisni, korisni članovi uže i šire, e, šire zajednice. Roditelji nemaju obavezu samo da, da hrane svoju djecu, da ih izdržavaju, pogotovo da im ispunjavaju sve njihove želje, kao što je to slučaj sa nama, božnjacima koji se uglavnom trudi ovoj generaciji, koja se trudi da ispuni sve želje svojih roditelja, svoje, svoje djece. Či znači, sve želje svoje djece da u potpunosti, potpunosti ispunimo, bez toga da čak to, odnosno s tim da to radimo, činimo čak na uštrb naših vlastitih, vlastitih potreba. Znači, e, nažalost, Mnogi od nas ne znamo da nađemo mjeru između materijalnog i duhovnog. Da sve to smjestimo na, na, na, pravo, na pravo mjesto i da djeci pružimo onoliko koliko im je neophodno, koliko im je potrebno, a ne onoliko koliko ona hoće, odnosno onoliko koliko ona žele i mi bez ikakvog pogovora ispunjavamo sve te, sve te njihove, njihove želje. Zbog toga jedan bošnjak mi reče, kako kad su mi djeca prirasla, osjećam da se prema meni odnose isto kao prema bankomatu. Isto kao kad čovjek dođe na bankomat ispred neke banke na javnom mjestu, ukuca određenu šifru, određeni broj, novčanica izađe i preuzme novac i s time kontakt sa roditeljem završen. Nažalost, ima i takvih roditelja koji svojoj djeci u istinu ispunjavaju sve njihove, njihove materijalne želje, ali ne ispunjavaju obav, onu osnovnu roditeljsku obavezu, a to je da odgajamo našu djecu u skladu sa islamskim propisima, da ih školujemo, da ih podučavamo, da ih nadziremo i da nakon toga se nadamo da će biti poslušni nama, odnosno da će prije toga biti pokorni uzvišenom, uzvišenom gospodaru. Mohamed Islam Hadisu koji prenosi Amr ibn Asa, radijallahu anhu, kaže Ma nehale validum veledahu min nahlin eftala min edabin hasan. Ništa bolje, ništa ljepše, ništa vrijednije čovjek ne može ostaviti, odnosno roditelj ne može ostaviti svome djetetu od lijepog odgoja. A kako možemo odgojiti lijepo našu djecu? jer je djecu u vremenu u kojem mi živimo veoma teško odgojati. Jer pokušavamo djeci da učimo islam, islamskim propisima u krugovima naših kuća, a onda djete kada se suoči sa vanjskim svijetom, koji je anti-islamski raspoložen, onda dolazi do, do jednog unutrašnjeg sukova. Jer je dovoljno da dijete ode u svoju sobu i da se, da se nakači na ADSL-u, i da može da vidi sasvim neki drugi drugi svijet koji je na prvi pogled djetetu mnogo primamljiviji, gdje nema nikakvih barijera, gdje nema nikakvih zabrana, nema nikakvih ograda, da izađe na ulicu, da ode u školu, bilo gdje, da se otvori mnogo toga, mnogo tih izazova koji su mnogo privlačni za nefs, za dušu, za ono što je negativno, negativno u čovjeku i što je postalo, nažalost, trend među, među omladima. Zbog toga je vrlo važno da mi budemo najbolji lični primjer našoj djeci. I da sa našom djecom što više komuniciramo. Jer psiholozi kažu, kažu da u ovom, ovoj savremenoj trci, ovom, ovom brzom životu koji mi živimo, da mi bez obzira što mislimo da živimo u jednoj zajednici, u jednom domaćinstvu sa našom djecom, u stvari mi živimo posebne svjetove, različite svjetove. Jer naša djeca u istoj stambenoj jedinici, u istoj kući ili stanu, samo sa drugu stranu zida, žive svoj sasvim drugi svijet. Žive u nekom zamišljenom, virtualnom svijetu. I misle da je to dobro, misle da je to napredno. I teže streme tome. Što je, na, što je zaista, zaista velika opasnost. Zbog toga na naše djece imamo veoma negativan utjecaj elektronskih medija. Imamo negativan, negativan utjecaj interneta. I skoro kad sam čuo informaciju <clears throat> da jevreji zabranjuju svojoj djeci do 14. godine da gledaju televiziju. Mi znamo da, da, da elektronski mediji, znači da, da elektronski mediji se, su faktički u rukama jevreja, u rukama židova. I oni su svjesni te opasnosti, ti mediji. I ne dozvoljavaju, bez obzira što su ti mediji takvi i oni su više nakloneni njima, ne dozvoljavaju da negativno utiču na njihovu djecu. A kako bi to tek trebali da povedemo o tome, da povedemo računa mi muslimani, odnosno muslimani. Zbog toga je vrlo opasno da kada sjedimo u kući i upalimo neku seriju, razvratnu seriju, ili neki film ili bilo koji, koji program, da to gledamo zajedno sa našom djecom. Ili da, da gledamo, a da kažemo djeci kako to ne valja da oni idu u svoju sobu. To je veoma ružan primjer, odnosno mi na taj način pokazujemo svoju količnost. Jer nema stvari koja je dozvoljena roditelju, a da je zabranjena djeca. I sve ono što je zabranjeno našoj djeci, zabranjeno i, na, i nama, odnosno ni mi ne smijemo da budemo, da budemo loš, ružan primjer našoj djeci. Isto kao kad roditelj pije, pa govori djetetu kako ne valja piti i ne smije piti, ili puši, ne smije, ne smije, ili koristi kamatu, a govori roditelj e, svome djetetu da to, da to ne valja. Znači, taj lični primjer kod, kod nas muslimana je veoma važan, vrlo važan, i ono što je veoma bitno, a to je da moramo naći vrijeme za naše djece. Ja sam prije nekoliko godina družio se sa jednom grupom ljudi iz Emirata koji su pomagali naših 6-7 e, adresa u Bosni i Hercegovini i razgovarali smo raznim, raznim temama, družili smo se i na putu i znači, e, nekoliko navrata više dana i govorili smo upravo o opasnosti rušenja ili razbijanja razbijanja vjerničke muslimanske porodice. E, oni smatraju i ono što je recept koji se koristi mnogim u islamskom svijetu, mnogim vjerničkim, pravim, čistim porodicama, to je da se svaki dan mora odvojiti vrijeme, da se zajedno svi članovi porodice sastanu, da sjede zajedno i da razgovaraju o najobičnim stvarima. Nažalost, pogotovo tamo gdje rade i muž i žena, gdje su djeca prepuštana sama sebi, gdje roditelj dođu umorni, djeca kasnije iz škole, kasno dođu iz škole i nema niko vremena, vremena ni za koga. Ili ne se čak s djecom roditelji roditelj ne viđaju, e, onda u tom slučaju se potpuno kidaju te međusobne veze između, između roditelja, roditelja i djeci. Oni su mišljenja da bi zasigurno svaki dan, svaki, svaka porodica morala da nađe vremena, najmanje pola sata, da se isključe svi mobitelji, televizija, internet, sve da se isključi, pogasi i da se onda sjede u jednoj porodičnoj e, porodičnom ambijentu i da se nešto kaže o islamu, islamskim propisima, da se djeca podsjeti da su oni muslimani, da oni imaju određene, određene barijere, da imaju određene zavane, određene ograde preko koji ne smiju, ne smiju preći, da, e, da oni moraju i trebaju da drugačiji da imaju obaveze prema svojim roditeljima, prema, prema svojoj braći i sestrama, prema, prema svojoj rodbini, prema svome komšilu. I da onda, da, da se onda pruži prilika i da žena, domaćica koja ima mnogo više vremena, koja više vremena provodi sa, e, sa svojom djecom, da ona kaže, eventualno ima li određeni, određeni problema, da i ona pokaže svoj autoritet kod, kod, u očima, očima djece, a da onda se djeci da prilika da i djeca razgovaraju sa svojim roditeljima i da im kažu, kažu šta je to što njih opterećuje, odnosno čime su to ta naša djeca opterećuje. Kakvi su to niš njihovi ciljeni? Šta bi oni željeli da budu, da budu životni? Je li parametar djeci ovdje u Tuzli ili u Sarajevo? Neki lokalni kriminalci koji prođe s autom ili kad prođe neko auto, onda djeca kažu, e vidi onako auto vozi taj i taj. Isto kao da je taj koji je ogrezao u kriminalu, kao da je postao, postao neko mjerilo vrijednosti. I djeca između sebe u osnovnoj školi razgovaraju, pogotovo u srednjoj školi, govore o tome kao nečem što je pozitivno. I to djeci treba razvijati, odnosno, odnosno govoriti da to nije vrijednost već da, da, da su da su sasvim neke druge druge druge vrijednosti. E, mi smo e, u vrijeme ti naših dobri dobri deda, naših dobri nena, naših dobri dobri predaka imali sasvim jedan drugačiji odnos odnos prema djeci. Drugačiji odnos prema unutradima. I ne možemo da kažemo da su oni e, manje voljeli nas nego što mi volimo našu djecu ili što volimo, volimo našu unutradu ali mislim da su imali mnogo, mnogo e, prijemčivije, mnogo bolje metode u obhođenju sa svojom, svojom djecom nego što to, nažalost, imamo, imamo mnogi, mnogi odnosu. Zbog toga bi te neke metode koje su koristili, oni trebali da vratimo ponovno. Naše dobre, naše dobre nene ponekad nisu znale da, da to protumače je li to propis ili je to farz ili je to sunnet ili je to misteha, ali pa su govorile ne, da nešto valja ili ne valja. Znači da je nešto dobro ili da nije, da nije dobro. Nisu to raštlanjivale po, po, ovaj, po onim fikskim pravilima, po kategoriji, kategoriji šta, šta je šta od tih, eh, od tih eh, dobri, dobri stvari, odnosno od onoga što je loše ili što je, što je, eh, što je pokuđeno, eh, pa su nas privikavali kao što je post i to ova starija generacija, generacija zna, mi to naši djeci ne, ne, ne znamo učiti jer mi želimo našu djecu, govorimo kako oni to ne trebaju, kako su oni mladi i onda na jednom vidimo da su odrasla djeca i da su uzijela snagu i da, da ih ne možemo, ne možemo navjetiti. Ali te naše dobre jedine su nas ubjeđivale, učile da kad smo progovarali, kad nismo znali ni jednu suru, da su nas učile da stanemo na namaz, pa govorile uči bijela oca, crna oca, pa će Allah to primiti privikavali nas, pa su nam govorili da postimo do podne, pa će one, da, da se dobro nahranimo, pa će one to prešli. I bili smo sigurni, ubijeđeni da je to tako i da, i da, da, da će nam to biti primljeno, ali, nas, ali je to bila ta neka prva stepenica, ta neki prvi korak koji nas je, e, koji nas je uveo u propise Islama, odnosno da smo nakon toga, nakon toga sa lahkoćom mogli da izvršavamo sve te islamske, islamske propise. Muhammed Islam hadisu koji prenosi Ebu Horeira radi Allah vanju kaže Iza arife el guma gulamu jaminehu min šimalihi femu ruhu bisala. Kad vaše dijete bude znao da razlikuje desnu od lijeve strane, kad bude znao šta je lijeva i desna strana, onda mu naređujte namaz. Či znači, nemojte mu naređivati namaz kada bude punoljetno, jer vas onda neće slušati. A u drugom hadisu stoji muru euladekum bis salati lahum abnalu seba naređujte svojoj djeci da obavljaju namaz onda kada imaju sedam godina. Što znači, ako im naređujemo namaz od sedam godina, podrazumijeva da smo ih trebali prije sedam godina da ih podučimo namazu. Da ih naučimo još dok su mlađi. Ali u sedmoj godini da im naređujemo da gledaju. وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ اَبْنَاوْ عَشْرِ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاوْ عَشْرِ A zbog namaza, odnosno neklanjanja namaza, onda iši gojte u desetoj godini. Znači, kad budu imali deset godina, a ne budu htjeli klanjati, nakon što si ih naučio u sjetoj godini ili prije sjetoj godine, onda, onda ih trebaš prišinuti, odnosno malo ih trebaš ošinuti, pripucnuti, kako bi, kako bi djeca, djeca klanjala, klanjala namaz. Pa ferrihu bejnemu filme dađa, i onda razdvojite njihove, njihove postelje, odnosno razdvojite postelje muške i djeci, ženske djece, nemojte da djeca zajedno, zajedno, zajedno spavaju nakon, nakon deseti, deseti godine. Či znači, to su metode koje je Mohamed Islam e, primjenivao, a ono što sam trebao, odnosno sam preskočio, a što je vrlo važno, a to je izhrana djeci. Po Kur'anu je da hrani svoju, svoju djecu, da doji svoju djecu punije dvije godine. Ili kako u Kur'anu stoji Hamluhu opisalu u Thalatu na šehra nošenje, znači računajući da je najmanji period nošenja šest mjeseci eh, i njihovo, eh, njihovo dojenje da je to ukupno 30 mjeseci. Medicinski je ustanovljeno da su djeca koja se prirodno hrani, koje, koja doje svoje majke, da su to e, mnogo osjećajnija, emotivnija djeca, da su otvornija djeca u životu, da su bolji članovi u društvu, da su to zdravija djeca, a da su majke koje hrane svoju djecu, da su one zasigurno e, sigurne od karcinoma koji su prisutni u ovo vrijeme kod žena. Jer moja punica prije nekoliko godina u Njemačkoj kad je radila djeca, koliko si, e, koliko su rodili djece, troje. Koliko si hranila, pa kada je dvoje, po dvije godine nešto, a jedno, ovo, jedno, četiri godine. Kaže musliman, znači iskustvo nije nijemac, da muslimanke koje su rodile više od troje djece i koje su ih hranile onako kako je to kutman odredio, da nemaju apsolutno nikakve bojazni od oboljenja karcinoma, što je prisutno, prisutno kod mnogih žena, koje naravno žele da budu elegantne, da budu vitalne, da se pokazuju svakom drugom osim svojim muženima, da lijepo izgledaju svakom osim svojim muženima i koje umjesto da hrane svoju djecu svojim toplim lijekom, da prenose tu nježnost za sebi na svoje djete, Ona, one to, one to čini sa ovim mlijekom iz Petropaka ili u Prahu i to više ne znam odakle sve to mlijeko, mlijeko ne dolazi. I zbog toga ta djeca e, u ovo vrijeme, evo, evo i ovdje u Tuzli, u Tuzli je to prisutno, ali slugi je po čitavoj Bosni i Hercegovini, ta rije, djeca kuću, riču, napadaju, ubadaju, ubijaju. Zbog toga što, što, što su prosto, kroz način izrane, u stvari na sebe preuzeli više tih nekih hajvanskih E, nagona nego što, nego što to može insan da prenese, ne, da prenese, da prenese na insan. Braćo i sestre, či znači moramo mnogo više da, da posvjetimo, posvjetimo uh, e, vremena, posvjetimo uh, e, pažnje našoj, našoj djeci, za koju ćemo biti pitani na sudnjem danu. Djeci koja će nam to, ako ne budemo i odgajali u islamo-islamskim propisima, vratiti na kraju, vratiti na jedan neislamski, neislamski način. Zbog toga je ružno da je sve veći broj božnjaka i koji su željni da se riješe svojih roditelja, koji, koji ne dozvoljavaju svojim roditeljima da žive, odnosno da okončaju svoj život u svojim vlastitim kućama, u svojim vlastitim domaćinstvima jer su to neodgojena, neodgojena djeca koja bi najrađije da se riješe svojih roditelja, da ih smjeste u starački dom. I nema nigdje u Bosni Hercegovini gdje god ima staračkih domova, svi su prepuni, nema mjesta. I to, to, je, to su dobri projekti, profitabilni projekti, kogod bude ulagu te projekte da zna da se sigurno ne može, ne može propasti, zbog toga što ima djece koja su spremna da svoje roditelje smijeste u starački dom, da kažu, kako kažu, da, da i roditelji i oni osjetije neku komociju, da se malo, malo razvalite. Kad sam prije nekoliko mjeseci imao jednu hudbu dužnosti roditelja prema djecu, onda sam e, spomenuo jednu istinitu priču, e, gdje stoji da je u jednoj arabskoj zemlji jedan bogataš imao veliku vilu u kojoj je imao mnogo prostorija u kojima je živio sa svojom suprugom i sa svoje troje djece, a pa nekoliko soba je držao onako ako mu eventualno neko dođe od gosti. U, svojo, u, u dvorištu te svoje velike bile je napravio jednu malu ljetnu kuhinju, na jubi može naći šta su, šta, šta, šta su ljetne kuhinje, jer i u ljetnim kuhinjama sve više ima roditelja i bogatih mužnjaka ili su eventualno negdje u podrubima, u nekom memu. U toj maloj ljetnoj kuhini, tamo gdje, gdje, gdje je vruće, prevruće ljetja, a, a zimi lad, je živio otac od tog bogataša. Snaha je bila, snaha je svaki obrok spremala nanu i nosila kod njega da jede. Nešto slično kao što je to bilo u dobra naša generacija, naših, naših predaka, kad su imali plašća koja su čuvala, čuvala Avliju, čuvala stoku, pa nosili svaki, svako, svako vrijeme kad treba obrok, onda se od, odnijelo tamo šarol koji je bio na malicu. A onda, jedan dan kad je trebala da nosi, nosi ručak, ostavila je svom najmlađim sinčiću koji je imao 4-5 godina, koji još nije krenuo u školu, ali koji je smijetao bratu i sestri koji su pisali zadaću, dala jedan listić i olovku i kazala, aj sine, nešto crtaj tu, piši nešto. Dok je ona odšla odnijela svega ručak, vratila se, djete je nešto nacrtao na tome. Vidjela je da su to sve kvadratić do kvadratića i jedan kvadratić koji je bio negdje tamo u čošku. Pa pita, šta je ovo sine? Kaže, ovo je, ovo je moja kuća. A šta ima ovo ljudi sine? Kaže, ovo je moj boravak, ovo je moje žene, moje djece. Ovo su sobe za goste, ovo je. A gdje, gdje su roditelji, gdje su ti babo i majka? Kaže, ova vam, ovaj mali kvadratić, ova mala kutica u dvorištu, to je, to je baš. A kaže, nije valjda sine da mi nećemo imati mjesta na, zajedno s tobom da budemo u istoj, u istoj kući. A onda dijete logično razmišlja pa kaže, pa kako može naš djedo da bude tamo u onoj maloj kutici? Naravno da je ona bila pogođena time stavila se u poziciju kako bi ona to podnijela da jednoga dana nema mjesta da bude u toj kući zajedno sa svojom djecom, bez toga da obavijesti svoju, e, svoga muža, pozvala je braću da presele njenog svekra, da presele u najluksuzniju sobu u toj velikoj bili, da okonča toj, taj svoj dunavički život u nadinu da će i ona i njen muž, kad ostari, ako ostari, ako doživi starost, imati mjesta pod istim krovom zajedno sa svojim, zajedno sa, sa svojom djecom. Kad sam to odispričao, onda poslije time mi je prišao jedan, jedan uvaženi stari bošnjak, jedan Hadži Alija iz Udog, ispričao jednu istinitu priču negdje 60. godina kod Rudu. Jedna bogata porodica ostao je, otac je prilično ostar, je bio tri sina, radili su svi u nekim firmama, hudom, žene su ostajale kod kući u starom hudom i kad bi došli oni, oni kući, onda bi svaka od tih žena govorila kako bi najbolje bilo da se babo smjesti u starački dom. I tad nije u to vrijeme to bila grupe sramota i oni niko od njih nije tijelo, o tome priča, ovaj, završili su vrlo brzo priču sa ženama, međutim, žene su uporne, one ne odustaju tako brzo kao mi. Drugi pa treći dan, pa mjesecima se to raspravljalo i uglavnom one su toliko njima dosadili da se vraća sastala i kazali a najbolje da mi babu smjestimo da se nije razvratila, mi babu smjestimo u staračkom domu, ali treba otići kupiti deklu jer je tad kad se dođe u staračkom domu, procedura tako se završi, treba sa sobom da donese babu da donese deklu jedan najmlađi, najmlađi brat je dobio zadatak da on odi da kupi i povedi je sasvom malo svoje dijete i hoće da kupi babi najbolju deku, kažu, ne možeš dijeti kupiti ono što, najbolju deku. Kad je on naručio deku, kaže ovaj mali babo, kupiti još jednu. Kaže, što sine? A kaže, kad ti ostaviš da imamo i za tebe deku. I onda je čovjek taj kazao, vrati deku. Vrati se kući i rekao, vraći, nema babi starački dom, Ako treba, ne žele, idu svojim kućama, ali nema babi u staračkom, u staračkom. Če znači, ovo je nekoliko, nekoliko životnih životni primjera koji treba, odnosno koji treba da nam budu da nam budu povuka, da se nama ne bi nešto slično, slično moglo, moglo desiti. Ono što je vrlo važno, to je da e, se trudimo da budemo pravedni prema našoj djeci. Znači, da ne odvajamo djecu, da ne, ne dajemo prednost jednog djeteta u odnosu na drugo djete, ili jednom djetu, odnosno na drugu, drugu djecu. Ali naravno, mi koji smo roditelji, mi znamo da kad djeca odrastu, onda je to prema zaslugama, onda kako, kako ko, koga, koga od roditelja sluša. I Mohamed Islam kaže, ittaqullaha ba'adilu bejne abnaikum, bojite se Allaha i budite, budite pravedni među svojom djecu. Znači, nemojte da odvajate, da odvajate odvajate vaš, vašu djecu, da dajete prednost muškoj djeci nad e, ženskom, ženskom djecom, e, pogotovo e, što e, su ženska djeca uzrokom da čovjek bude spašen džahennemske vatre. Jer malo ono samo Hadisu, Hadisu kaže, Hadisu koji prenosi Amir, Ukubej ibn Amir, radijallahu anhu, men kane lehu telatu banat, ko bude imao tri čirke, fa sabara alejim, pa bude strpljiv, bude lijepo postupao prema njima, prema tim svojim čeljima, bude ih vino islamski, islamski odgovarjao, veke sahne, i koji ih bude oblačio min džiddeti, bude ih oblačio od imetka, od svoga truda, od halala fakta. Kunne lehu hijjaber minemah, one će biti njegova zaštita od džene onda ima ona predaja gdje se gdje pita ona žena, a dvije, dvije čijerke Allah posljednice pa kaže i dvije čijerke. Pa jedna čijerka i jedna čijerka. Ovaj hadis, či gdje moja sam kaže, ko bude imao tri čijerke, pa bude strpljiv s njima, koji bude odgajao, pa i u ovom našem vremenu kojem i bude odgajao, jer je teško odvojiti muško i žensko, žensko djete u ovom vremenu, i koji bude oblačio po islamu islamsku, ne razgoličavao djecu, jer se mnogi roditelji, roditelji diče time što su se razgoličile njihove čere. A nije svjestan da u stvari on njih priprema za džahnem, na taj način za džahnemsku vatru. Či ko bude imao tri čere, pa i dvije čere, pa jednu čere, pa bude ih odgajao po islamoslanskim propisima, koji ih bude oblačio po islamskim propisima od halalna vatru, ona će biti zaštita od džahnemske vatru. I zbog toga svi mi treba da imamo stavljeno u onaj šesti ajed sure Tahrim, svih bila. Ja i rodin al amenu ku anfusakum ahlika. O vi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Či znači, dužno smo da čuvamo sebe i da čuvamo svoju djecu, svoje, svoje supruge i svoju djecu od džanemske vatre. Ve tu duhen nas rodin čije gorivo će biti ljudi kamen. U Fesir kad tumače ovaj kuranski ajet, on ne kažu da će ljudi samo gore tuvati, nego će ljudi po ovom kuranskom ajetu biti osnovno gorivo. Znači, bit će sredstvo koje će da pospješuje vatru. Ne oni koji će da gore uvati, nego oni koji, on, ona, ona osnovna substanca u džahennem. Alejha melaiketum bilazu šidadu la jasuh amarahum a jefa'alune ma'alune. Na tom vatru diju osori, grubi, žestoki veliki. Oni ne čine nikakav, oni ne... Oni e, se ne suprostavljaju Allahove narod, odnosno oni izvršavaju njegovu narod. A jefa'alune ma'alune. Oni, oni će izvršiti sve što im bude jedno da varu šanu naređenu. I nema milosti, znači nema nikakvi, nikakvog propusta, nema, nema, ne, nema mogućnosti da olakša zbog toga što je zadužen da bude, da bude, da bude čuvan. E, uloga uloga naše, naše majke, uloga naše, naše žene je vrlo, vrlo važna u našem domaćinstvu, našoj kući i zbog toga e, treba dobro da pazimo na našu suku, supruge, da budemo podrška na, našim našim suprugama u odgoju naše djece, zbog toga što naše, naše supruge provode mnogo više vremena vremena sa, sa našim djecima. I završite sa ovim e, e, razgovorom e, jedne ensarike, mudrije žene ensarike, koja razgovara sa poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, i koja, <clears throat> koja e, želi da sazna da li će domaćicu, snimanke, vjernice, dijeliti se vabe zajedno sa svojim putem. I u predaj stoji da je došla uh, Esma, uh, e, čjerka jezida, Insari, Medinelika, došla je kod Monislava i kazala O Allahu poslanic. Inna Allahe kad ba'ate kelir ređali tebi Allah poslao i muškarcima i ženima. Fe amenna bikere teba'a. I mi smo uzvjerovali u tebi i muškarci i ženima. i mi slijedimo tvoj skup. Ve nahnu ma'šaru nisa, muqsiratum muhdiratum tava'idu bujut. Ali mi žene smo uskraćeni odnosno na muškarce, jer smo mi vezane za naše kuće. I moramo da budemo našim kućama. Verriđaju bil džemaat, vettibai džanaizi vel džemaat. A muškarcima je data prednost u odnosu na nas, u džematu, u slijedjenju džernaze i u džihadu. Mi znamo da žena muslimanka nema obavezno, nije propis za ove tri stvari. Jer žena muslimanka koja klanja namaz u svojoj kući ima vrijednost 25-27 namaza. Ali ako hoće da pođe u džanju radi namaz, muž joj ne smije to sporiti i opet ima vrijednost 25 ili 27 dženazu. Ona ne slijedi dženazu, neklanja dženazu, ne slijedi dženazu. Ona nije dužna da se bori. A bilo je žena kroz istoriju koji se borile i koje su odigrale značajnu ulogu kroz istoriju Islama i ja. Kad smo bili na Hadrove godine, spomenuli smo na Uhudu, smo spominjali i ulogu i jedan vrlo važan moment u kojem je pre, preokrenut preokrenuta jedna teška situacija na Uhudu. Kad su muslimani doživjeli pobjedu, pa onda oni strijelci napustili položaj, razbijena muslimanska vojska, hiljadu ashaba bježi prema Medini. Muhammed Arslan zajedno sa malom grupom svojih ashaba, već povrijeđen, ranjen, ide prema, prema Uhudu. A muškarci, ashabi, bježe u Medini. Većina. Većina. A onda je Ummu Ejmen, jedna odvažna muslimanka koja je bila na ulazu Medinu, prela na presnicu, prela vunu i čekala vije, radosne vijesti sa Uhuda. Nakon Bedra očekivalo se je 130 km daleko od Medine pobjedili mušike, malobrojni, nisu imali nikakve podrške, nisu mogli dobiti pojačanje. Na ulazu u Medinu logično je bilo da prije pobjeda, ali pobjeda pretvorena u porostu. I ona vidi muslimane kako bježe, ratnike muslimane, ashaabe kako bježe sa vojnog polja i baci preslicu i kaže evo vam, vama muškarcima, hajde predite unu, a da mi sa habike idemo da se borimo protiv mušnika, možda ste vi kukarice. I onda su se svi okrenuli, bogeti i glava se ponovo vratili. Znači imali smo i slični situacija i u vrijeme oružane agresije u Bosni Hercegovini da se neke, neke djevojke, odvažne, hrabre djevojke, odigrale vrlo važno. Moj brat kaže jedne prilike na Zlatištu kad su imali akciju, Rahmetli Žuta, koja je bila u toj akciji, kaže kad su četnici nas počeli u napisu vatru odvaljati, mi smo počeli bježati. A ona je repetirala pušku i kazala, sram vas bilo, jeste li vi muškarci? Bježite od četnika. I vrlo, ona se Cijela odvažna žena Isarika, Esma, čijerka Jezida, kaže muškarcima je data prednost zbog toga što idu u džami, znači u džemat, ne samo da klanjaju u džami, nego da se muslimani jedni na drugi oslone u džami, da jedni drugima pomogu, da nema, da ne dozvoli nijedan džemat, ni džami je kralja Fada, ni ovdje kralja Abulaj, ili Pinca Hula, ili bilo koju drugu džami, da u našem džematu, našem sartu, zajedno s nama, da ima neki musliman koji je gladan. Da ima neki musliman koji ne može da kupi olovku ili knjigu svome djetetu. Da napuštaju djeca, dobri student, perfektni student da napuštaju, napuštaju e, studije zbog toga što ne mogu, ne mogu da kupe, kupe knjigu, a neki božnjaci se razmeću i, i nekim jesnim autima, ili vodaju, vodaju plemenite pod navodnim znacima, znacima pasmine, pasa. Znači ona postavlja pitanje obzirom da su muslimanke vezane za, za, za kuću, muslimanima, muškarcima obaveza ove tri stvari, efenu šarikum fil adriarizmu. Hoćemo li mi dijeliti se vaga s njima Allah poslanika? Hoćemo li mi imati koristi od toga? Jer smo mi samo, mi muslimanke, kod naše kuće. فَلْتَفَتَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِبَجْهِهِ i razvara. Pa se Muhammed Islam okrenuo svojim licem prema svojima zvabima. فَقَالَ أَسَمِعْتُمْ إِمْرَاتًا أَحْسَنَ سُعَالًا عَنْ دِينِهَا مِنْ عَدْمِ Jeste li ikad čuli da jedna žena muslimanka postavlja pametnije, bolje pitanje o svom dinu, o svojoj vjeri od ove žene. Fa kale, in taliti jasno, va allini kullan minan nisam. Pa im onda sam kazao, idi esma i poduči sve žene s kojima budeš ti u kontaktu. Enne husne tebe'u li ihda kunna li zauđiha vettiba'uha li mardatihi ta'dilu kulla ma zakarta Idi i kaži svim ženama da vaš lijep postupak ili vaša poslušnost prema vašim mužem i nastojam da udovoljite svim njihovim prohtjevima, ono što je dozvoljeno, ta'dilu kulle ma da kartele je u potpunosti ravno nagradi svega onoga što si ti što si ti spomenula od onoga vezano za čukarca. Kan Sarajeva tvehije tu heliju tu kepir i ona je otišla i ona je izgovarala tehli i tekbir, odnosno veličala, veličala uzvišnog gospodara zbog toga što je ona čula. I zbog toga naše dobre majke, naše dobre njene i naše dobre suhke će imati nagradu zajedno s nama, svima onima koji su branili ovu zemlju, će imati potpuno istu nagradu, jer su one istinski pravi heroji, naše dobre majke i naše dobre njene, o kojima bi se trebale zasigurno, zasigurno e, praviti studije, pisati knjige i neko će to, neka generacija će to zasigurno raditi. Kako je moguće da u gradovima u potpunom okruženju, tamo gdje nije bilo sestava za za e, eh, osnovu ličnu higijenu nije bilo nikakve epidemije u toku agresije Republike Bosne i Hercegovine, a to je, znači rezultat toga je, odnosno uzrok tome je islam, odnosno islamske vrijednosti koje su e, ponijeli i, i prenijeli na nas, je naše, naše, ta naša dobra generacija, naši, naši predmeti. Ja molim uzvičenog gospodara da smo na putu islama, da li žalimo sučinje od onih koji samo njemu na ruku i na srežu padaju, Allah šanuhu učini našu djecu, naše potomke, radostima našim očima, radostima naših srca, da oni, inša Allah, budu bolji čuvari Bosne i Hercegovine i bolji čuvari dina, bolji čuvari vjere nego što smo to mi, da nam bude milostni na sudnjiv dan i nas uvede u džernete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobro. Salamu alaikum. Da, Allah, predavanje podrežava da to bude na vagi, ali to bi djela za sve nas, a ne proti nas. Ako ima neko pitanja, budem tako sam. Ako nema, meni ostaje samo da se zapali ovo što ste došli i da vas pozovem sljedeći put, naravno, ovaj, da učestite u ovom mjestu.